Ezabuli ya kikumi ganaina mukaga Ruhanga wasioni mukama eirairiona Musingizo mukama haleluya Moyo gwange singiza omukama Ndisingiza omukama obulora bwange bwona Ndisingiza ruhanga wange orondi murora Mutaliye siga batwazi abantu abatagira bujuni Oruo omwoyo gutaishuka ashuba omuitakalie kiro kiononekyo ebye biwerao muberwa oboruwanga wa yakobo abera mujuni oweshubi eri omuli mukama ruwangawe ayatonzire eigurunense enyanja nabiona bikagirimu aikara alimwesigwa ebiro byona akolera abajune amazima agabira abaina enjara ekyakulya omkama aborora emboye awumurura abayigazi bamaisho aimukya abagwire agonza abagorogoki omkama alinda abatali muyangalyabo aramira entumbu akazi nemfuzi kionka omwanda gwababi agwigalira kimo Sioni ruwanga wawe omkama alitwara iliona amakirogona musingize omkama haleluya